أعلام الرجال صناع الحياة أقمار الليالي منار الهداة أعلام الرجال صناع الحياة أقمار الليالي منار الهداة Ovo audio izdanje pripremio je za vas studio Kerser. الحياة وصاروا بناتي نشيد الحياة بسم الله الرحمن الرحيم O vjernici, bojite se Allaha onako kako se treba bojati i umirite samo kao muslimani.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 الى يوم الدين ثم اما بعد. احكام المسبوق je poglavlje kod koga smo se zaustavili u našem prošlom druženju. Al Mesuk je čovjek koji je zakasnio na namaz. Došao od glagola sebe, pa što znači preteći. Znači imam je pretekao toga čovjeka sa namazom. sa rekiatom ili više rekiata. Pa se on zove, taj se čovjek zove Meskuk, jer je preteknu, znači on je Meskuk, on je se pretekao ga imam, pa je zakasnio na jedan dio namaza, pa budući da nije počeo namaz sa imamom od početnog tekbira ili od prvog rekiata, postoje određeni propisi koji se tiču ovaj onoga koje je zakasnio na namaz na prethodno pojašen način. stizanje na džemat. Stizanje na džemat može se posmatrati sa dva Da kanjač stigne i da uzme nagradu namaza u džematu. I drugo, da stigne i da se propisi džemata vežu za njega. Prvo, da bi čovjek dobio nagradu džemata, ima dovoljno mu je da stigne jedan dio namaza, taman to bilo na zadnjem sjedenju. Na zadnjem sjedenju da stigne prije salama imama. Ako je stigao prije nego što imam pred selami, stigao je i dobit će nagradu svega. Namaza u džematu. I ovo je stav džumbura u Leme, a ne učenjaka i hambelijskih i ispravno mišljenje kod šafijskih pravnika i jedan dio malikija isto ovo zamo. kada ne bi imao tu nagradu, ne bi mogao slijediti imama. Jer bi to znači slijedjenje bilo bez potrebe. Ne bi znači imao ništa od tog slijedjenja. A poslanik sallallahu alaihi sallam kaže u hadisu, koga bi režima Bukhari u svome sahihu, kada čujete i kamet, idite na namaz mirno i spokojno, bez žurbe, to na tu striju, ne možete žuriti. Je li ovo zabrana? Jeste, nemojte žuriti. Kema je desno sa samnu, oma fate kom sa etim. Šta stignete, kanjajte za imamom, šta vas prođe na kanjajte? Šta vas prođe na kanjajte? I navodi se u hadisu koga bliži mnogi šebe sa vjerodostanim lancem prenosilaca da jedan od ashaba kaže došao sam na namaz došao sam na namaz kad sam detekao poslanika sallallahu alaihi sallam na seđbi. Pa je rekao nakon namaza, čuo je, kaže, zeket mojih papuća. Kaže, to je to, čiji sam zeket papuća čuo? Kaže, moj Allah u poslaniće. Kaže mu, Rasulullah sallallahu alaihi sallam, šta si učinio? Kaže, zakatao sam te na seždi, pa sam učinio seždu kao što si učinio. Pa je rekao poslanik sallallahu alaihi sallam, tako učinite, ali nemojte ga bojati. Koga? Taj rekel. Tako učinite, ali nemojte ga brojati. Pa ako me nađete da sam na ruku ili na kijamu ili na seždi, neka učini svako od vas onako kao što sam ja učinio. I to posljednje dugo hadis, ko od vas zakupne imama u određenoj, određenoj, određenoj halu, u određenom velikom položaju, neka tako učini kao što je učinio imam. I neće učiniti suprotno, suprotno onome što je učinio imam. Ovdje kaže jedan od ashaba. Mi ne znamo kao ovaj ashab, je tako? A kako može ima hadis biti redostajan? Ko će mi kaži? A ne znamo kao ovaj ashab. Zato što svi ashabi? Zato što svi ashabi objedljivi i zato nas se zanima kada kažu U sve se došao Musa, pa kaže, jedna od majke vjernika. Koja god da bila? Ja Hapsa, ja Aisha, ja Mejmuna, ja Salga, nije bitno. Sve je to šta? sve je to pouzdano, onda svi ashabi su pouzdani. No, međutim, nije nagrada čovjeku koji je stigao na zadnji šehud, kao nagrada koji je stigao u četiri ramaza ili na drugom nekratu i tako dalje. Te se nagrade razlikuje. Ali ono globalno ima šta nagradu, ramaza u džemata. Druga stvar, da je stigao čovjek kada pa se propisi džemata odnose na njega. Šta znači to? To znači da se propisi namaza u džematu odnose na njega da je on, da se on smatra u ovom slučaju muktedijom. Da se smatra čime? Muktedijom. Pa kada imam učini sehni seždu, učinit će šta sehni seždu? Sa njim. Jer je on stigao dio namaza. E da bi se računao takvim, mora stići bada jedan rekat. Zato što je poslanik sallallahu alaihi sallam rekao u vjerodostanom hadisu, kaže, من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة كيف تيجي نيدا ركعة لما أجا تيجي ولا تايلا إلا ما نشتش تزوي وشريعة وصول الفقه سب سوى استرنتي ما نشتش تزوي منطوق أتوه آيات إلي حديث الأرغمين كي يسمو لا نشتو وكازوه منطوق لا تقع غشي غوريتي غشي يسمو وكازوه نودي جنسوا أي ما نشتش تزوي مفهوم شترزوني يمامو إذ أرغمينكم A imamo nešto što zove mefumul muhalefe. Princip suprotnog razumijevanja. Princip suprotnog razumijevanja. Kada ja kažem Alija je prošao peticom, znači li da druge nisu? Znači, zato što smo Aliju šta? Izbojili da ostali. No, međutim, taj princip uvijek nije u redu. Ha? Taj princip uvijek nije u redu jer kad kažemo Muhammedu Rasulullah, Muhammed je poslanik, znači iz drugi nis, to tako, sebe bi znači, ali nije. Taj princip nije uvijek validan. Ako postoji znači nešto što ukazuje da on na tome, u tom datom momentu ne može biti šta, kao argument, jer je, jer je to jedno znači od <clears throat> principa zaključiva. Dobro. Ovdje kaže, ko stigne na jedan rekat, stigao je na taj namaz. Što znači? Onaj ko ne stigne na jedan rekat, šta? nije stigao. Jer kakva bi onda kori bila spominjati šta taj pekat se tako. A da bismo ovdje stavili ovo pravilo van snage, treba nam šta? Trzno. Treba nam dok. Treba nam argument. A mi argumenta nema. <clears throat> Pa ostaje pravilo da to stigne na jedan reka da je stigao na taj namaz u tom smislu. Isto to. A nagradu džemata ima o tome na stigne prije selama koga? Imama. Pa je s ove strane, znači, ovo pravilo, znači ovaj, ovaj, ovaj hadis ovdje bitan i ovaj stav na neki isključen jaka je odobrao ga šehol i sami budete i nije. E Allah zadovoljno sa njima s tim. No međutim, kada je to čovjek stigao na jedan rekel? Kada se računa da je čovjek stigao na jedan rekel? Pitanje oko koga postoje razilaženja među islamskim učenjacima. I podijelili su se na dva mišljenja. To znate, dva mišljenja. Prvo mišljenje je da je stigao, ako stigne na, na ruku za imamom, da je stigao na taj, na taj rekat. I to je stav izrazite većine islamski učenjaka između ostalih imami četiri mezheba. Ebu Hanisa Malik, Šafir, Imam Ahmed, zastupaju, znači to mišljenje. I to se prenosi od Ibn Omara, i od Ibn Mesauda, i od Zedajnog Sabita, i od drugih ashaba. I njihovi dokazi su nalazni. Prvo, hadis Ebu Hureyre u kome je poslanik sallallahu alaihi sallam kaže Men edrake rekatan mina sala, takad edrake sala. Men stig, to stigne na jedan rekat određenog namaza, stigao je na kaj šta? Namaz. Ovdje su oni već rekja, rekat, protumačili kao rukua. Ko stigne na ruku određenog namaza, znači na zadnju ruku zadnje, na, na, na ruku zadnje rekiata stigao na taj šta? Namaz. I to je došlo u hadisu <clears throat> koga bježi mu Huzeyme od Ebu Hrere isto u kome stoji je poslani sallahu sallam rekao kaže ko stigne na jedan rekiat prije nego što imam ispravi svoja leđa. A šta bi ono ovdje rekao znači? Ruku. Međutim, ova predaja je munkar, da i nije vjerodostaj, nije vjerodostaj. I došao je u drugoj predaj, od Ebu Horeira, da je poslanik sallallahu alaihi sallam rekao, ako dođete na namaz, pa me nađe i nađete brata, neka nađe da smo na seđdi, kaže učinite seđdu i nemojte brati taj rekat. Ako stigne na jedan rekat, stigao je na taj namaz. Koji je to rukn prije sežde? Rukuo, dobra, profunamo, istrano je posle rukuo, to je dugo. Međutim, ovdje kaže reka, sida se našta na, na ruku. Ali i ovaj hadis je dalje. I ovaj hadis je dalje. Ne je vrlo. I četvrti najjači argument ove skupine jeste hadis, poznati hadis, Ebu Bekra, radijallahu anhu, kada je ušao u džaniju i zatekao poslanika sallallahu alaihi sallam na ruku. Pa je učinio ruku prije nego što je došao u sam. Pa mu je rekao poslanik sallallahu alaihi sallam nakon namaza zadek Allahu hirsan wa la ta'u. Allah povećao svoju bližnost, nemoj više tako učiniti. Kažu ovi učenjaci, iz celošnog značenja hadisa se zaključuje da je poslanik sa osrme prihvatio taj rečat šta od njega, da mu nije redio da ga da ga ponovi. Odnosno da ga nakon. Nije mu naredio, znači da ga nakon. Ali mu je zabranio jednu drugu stvar, a to je da učini ruku prije nego što dođe u I bliži da bi šejbe imam al-Bihaki sa gredostanim lancem prenosilaca od Ibn Amara radijallahu anhu da je rekao kada dođeš i zatekneš imama na ruku i uspiješ ti učiniti ruku i pusti stavi svoje ruke na koljena prije nego što imam digne glavu, stigao se na taj rek. Znači računa stiganjem na ruku da se stigao na taj rek. I to nas je to zelje mi vahba radijallahu anhu da je rekao izušao sam sa Abdullahom i Bume Saudom iz njetove kuće u džamiju. Pa kaže kada smo bili negdje na sredinu džamije ušli i da mi je kaže učinio ruku. Pa smo kaže pa Abdullah činio prvi tekstir učinio ruku, pa sam i ja učinio svojim ruku. Gdje? Ja sam džami. Pa smo sad je tako hodali do sada. Kad su, kaže ljudi, vidim svoje glave ili sa kukua, kako je završen namaz, kaže, udigao sam se da nastanjam terisa. Pa da me je pogukao izom sudne, kako je sjedni, sigao sam i ovaj je dostanak tebe, inneke kad ebre, kaže, stigao si na taj namaz, na periću. I ovaj je dostanak tebe od Ibn Mesuda, radi Allaha. I kaže Ebu Mame, Ibn Sehnu, radi Allaha, anhu, vidio sam Zedja Ibn Sadika da je ušao u džaniju, a ljudi su na ruku. Pa je, kaže, išao jedno vrijeme, i kada je ostio da neće stići, onda je, kaže, donio tekbir i učinio, reka, učinio ruku, pa je, kaže, potom onako hodao do sada. I došao od tebe i drugoj da a, Harid je Zaid, znači od sina Zaid je sada, kada nije, ovaj, da je računao taj rekat, znači kao valide. Svejedno, kaže, došao čovjek do sapa, prije nego što oni dignu ili ne došao. Znači da je došao valide. To je mišljenje prve skupine Džumhura u Leme, odnosno to su njegovi, njegovi argumenti ukratni. Imamo drugu skupinu učenjaka koji kažu mi mm, ne vrijedi čovjeku. Reći ako osim ako je stigao da preuči Fatihu iza imama. I to je stav imama Buhari ovdje navodi autor i da je to stav Ibn Hazma i tako Ibn Subkija od šafijskih učenjaka i imam Šeokjan je to mišljenje ovaj odabrao i žestoko ga branio, koliko se sjećamo sam gdje ne ilo kar. I odebrali su ga neki drugi, neki drugi učenjaci. Njihovi dokazi su hadis koga se spomenuo da je poslanik sallallahu alaihi sallam rekao to da šuje i kamete kad ide na namaz milo i spokojno neka ne žuri sanjajte ono što ste stigli a nakonajte ono što ste propustili kaže ako ne stigne, kaže učenjak, ako ne stigne na učenje fatihe i na qiyam, on je propisao par drukne, tako, samo ne vrijedi to, da ga moraju znači stići. Kažu, isto tako, ko stigne na jedan rekat, stigao je na nama. A jedan rekat je šta? Zato si šta? Prijama i učenja fatihe, jel tako? A govorio sam iz hadis koji govore da je reka sukuo slab. Tako. Kažu, a što se tiče hadisa Ebu Bekra, kaže, nema, nije u tome dokaz, jer nije navedeno da li je poslanik sa osam naredio mu ili mu šta nije. To znači nije uvjer kumeni. U stvari tiče, a, ovi, a, mišljenje od Omara, i što tiče mišljenje od Ima Sauda, i od Ima Sada, i od Ima Sada, koji su to, ovaj, tako, kratko, kažu, drugi ashabi kažu suprotno tome. Sad se navodi suprotno tome od, od e, navodi se Debu Hureyre i od drugih učinjaka, drugih ashabi. Kaže autor, nakon gledanja mišljenja dvije skupine i vaganja, nije mi se, kaže, srce smirilo po pitanju argumenta većine učenjaka. Ali, kaže, ipak zastajem po pitanju preferiranja mišljenja. Nije im se kada srce smirilo, ali je problem što ljudi ta većina učenjaka to vidi, imam četiri mesela i drugi. A međutim, zastaje i, ne, znači, nema, trenutno nema prioritetne mišljenje, odnosno, ovaj, neutralno je po pitanju odabiranja mišljenja, jer ponekad tako dođe ljudima, ili u nemi da kažu, eto lokka, i tarčine. Ne imam, znači, sada trenutno prioritetne mišljenja, nego oba da spadane negdje, tu negdje, jel'i? No međutim, smatra, kaže, ako čovjek uđe, da bi izišao iz razilaženja, da bi je prečio da ne učini ruku za takvim imamom, nego da sačka da imam digne glavu, pa da uđe u namaz i da nakonja šta taj rekla, da iziđe iz razilaženja. Znači, nećeš učiniti sa njim, jer kada digneš glavu, kada se gotovo, nije neko kazao da si stigao na taj šta, reka. Da vidiš da je stigao razilaženja, sačka da imam digne glavu, da ne spektir i uđe u namaz. Tako je rekao autor. Kako je Allah? Allahu I ovo što je rekao ima svoje mjesto. I ovo je stvar ištihada i brojna pitanja fikus, fikus takve prirode. Neko vidi ovako, neko vidi ovako, neko je odlučan da ovaj, odabere jedno mišljenje, neko je neodlučan. U takvom slučaju, kažemo da obozno mišljenje imaju svoju težinu, ali pitanje hadisa Ebu Bekra, radijallahu anhu, je zaista diskutabilno. Ili, ili ovaj, a, treba na njega dati jaši odgovor. Poslanik sallallahu alejhi ve je vidio njega da je učinio određenu stvar. I pita ga, što se radi tako i tako? Ja sam sa sallallahu kaže, zade zadek Allahu hirsan wa la teu, nemoj se vratiti. Da me je naredio da ponovi, bi to bilo nama, da zarasta zalika, bi to bilo nama prenešeno? su. Je li dozvoljeno poslaniku sallallahu alejhi ve sellem da prešuti grešku koju vidio kod ljudi تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. فقد كذب الشريعة. nije dozvoljeno poslaniku da okasni pojašnjenje određenog propisa ovaj poslim da ga pojasno vremenu kome je to nužno. Jer jedino da pojasni nakon toga, nego se ljudima bi to poslanik kao sve pojasnio i poučio ga, kao što je sam ne, vrati se, kaže, pa klanjaj i nisi klanjaj. A sjedio je kao sadima pa u halu. Kako Allah to kaže, kaže, ovako pa ga je poučio. Pa ne bi to zvrlo sadu, znači da pođe taj, a da ga ne opomeni. To je jedna stvar. Druga stvar, Ovi kažu nije nam šta? Ne znamo da li je poslanik sa osam njem naredio. Mi kažemo redu, šta je osama, da jeste ili da nije? Osama je da nije. Osama je da nije. Jer da bi kazali, ja sam sredio sa mojim bratom ovdje. Je li, je, je li osnova da sam ja njemu danas pričao što sam radio ili, ili da mu nisam pričao? da mu nisam pričao. Jer da mi to je stanje halu, kome se radim, sad da mu nisam pričao. Da bi to promijenili to stanje u nešto drugo, mora ovo šta? Dok da sedio sveći i kaže, jeste, ja sam bio tu svemu i danas pričao šta je radio. Kako je ovo? Poslanik sa osrme da je upitao, znaš što šta je? Da je poslanik sa osrme u potpunosti prešutao šta? Ovaj događaj. Možda bi postojala blijeda, blijeda ovaj, indicija da je poslanik sa osrme rekao je to. Međutim, pita ga šta je, kako je, kaže tako, kaže uradi tako i tako, Allah tebi će tvoj bližnost, a ne moj više tako činiti. Znači, komunicira sa njim, govori mu, ali mu nije ukazao na šta, na propust, da je sve jedan rekta, pa da nije šta. Zastavno. A zbog čega bi Ashab učinio ruku na sve džamije, da nije znao da mu se računa šta taj? Jer zavod. koliko je ashaba ušao? Imamo li predaj da neko da ashaba ušao i vidio poslanika sa seždi, učinio seždu na, na, na seždžanije, pa onda hodao? Tako. Ili nakon, kad je ušao, nakon se rekao poslanik sallallahu sallam, sami Allahu liman hamida, sabbana wa lakam, hamdan. Je li neko učinio tekbir, pa hodao tako do safa? Nego zašto je ruku to ulicu? Zato što je to bilo, znači, poznato da je ruku taj čime se stiže na određeni rekao. Pa bi Allahu ta'ala alam mišljenje džumhura ovdje bilo javno. Što mišljenje džumhura ima sve vijek. Ali opet ostaje pitanje šta? Pitanje? Mišljenje hajde. Pitanje. Možda dođe Ibnu Hazmi. Kad sam bi on jak bio na huđetu i dokazu, možda sve ovo pobio. To bi on to sve razbalio. Sve međutim, pitanje džihada, šta to znači čovjek da uradi, ovaj, da propusti, kada naklanja, ili da računa to da je stigao, inša Allah, sve se može izvrniti iz argumenta, a uzvišen je Allah azza wa da je htio da nema nikakve razilaženja, mogo da, mogo da su hadis i ko stigne na jel. I ćemo god sada nakon ovoga ovaj još o nekim pitanjem koja se tisu, znači ovoga. a postoje razilaženja, znači u osnovi i u sporednim pitanjima, znači prvo, pitanja koja se tiču čovjeka koji zakasni na odnosno stigne na, na, na, na, na rekat sedmo je mezhebu džumhura koga, koga smo mi ovdje preferirali Allah najbolje zna šta je, šta je ispravno. Da li će čovjek kada uđe u džami učiniti ruku kada vidi imama na ruku da će učiniti ruku negdje van sapa pa da onda priđe tako hodić kao što ima sabio to neće činiti. Imamo predaju kod Buharije da je Ebu Bekra učinio ruku na u džami i da je hodao, da je odnosno nakon toga, ne, ne kaže su predaje da je hodao do stavu. Sada je to nije spomenuo. Tako da činio ruku prije što došao u stavu. Pa Kada je poslanik sa osanama rekao, zadeća Allahu srcan u onetelu. Nemojte više, Allah spoviće obližnost, nemojte više, vraćite, nemojte više finiti. Je ovo zabrana? O la, la teo. Znači, negacija u smislu zabrane da to više ne čini. Imamo hadis drugi. Abdullaha ibn Zubeira da je rekao na minberi kaže, ko uđe u džamiju i zatekne ljuda na ruku, neka učini ruku i neka se kaže onda približi tako. Tako. Sve dok ne uđe u sa. Kaže, to je sunnet. Je li ovaj hadis saprećan hadis Ebu Bekra? Molim? Nama se podijelila. Jeste li nije? Pa je, kako nije? Ovaj poslanik, kao pa sam kaže Ebu Bekru, ovo nije Ebu, Bekru, Ebu Bekra, pa te je ono na svoj mrtvi. Kaže mu, nemoj više tako činiti. A ovdje Abdullah ibn Zubayr na minberi kaže, ko uđe u džamiju, zatekne ljude na ruku, neka učini ruku, da je i neka kaže onda priđe čemu. Onako kako je radio ko? Ebu Bakar, jeli, kako bi zaključio tako rad. Pa ovdje se dozvoljava i još kaže ovdje mine sunne, to je od sunneta. Ha. A sada samo kaže to je od sunneta, po većini mišljenja, učenjaka, islamske, po većini učenjaka islamske metodologije, prava, jel, sunneta. Kada Asab kaže da je tako i tako sunneta, to se misli da je to sunnet čiji? Poslanika sa osrem. Znači, taj hadis veže za koga? Za poslanika sa Allahu alaihi wa sallam. U redu. Prvo, ovaj hadis, <clears throat> sa ga je zabrije imam hati, ono zemlje, eh, imam, imam eh, eh, Al-Bayhaqi i drugi, ima prigovora njegovu lancu prenosaca, ima blagih prigovora, to je s jedne strane. S druge strane, ulema nije složa kada se kaže da je nešto sunneta, da je to šta? striktno da se veže za koga? <clears throat> za poslanika, sa vasom. Neki sada to je suneta, odnosno što su ljudi praktikovali, <clears throat> ili sunet kole pa i raši i tako dalje. Iako kažemo, da Džumhur kaže da je to sunet Rasulullah sallallahu alaihi sallam. <clears throat> Druga stvar, ne može ovaj hadis biti snaga pred hadisom Buhari. Imamo dva hadisa koji su oprečni jedan drugom. I ne mogu se pomiriti jednom ima prigovor, a drugi jasan. Pa je ovaj, pa je u ovome slučaju Allahu Teala Alem predaja koja je od Bukharije jača i preča za praktikovanje. Dobro, a dolazi mi sa uz iz Edibu Sabi, Ibn Omar i drugi, su tako radili šta ćemo kazati nije ubod? Nisu šta? Nisu znali da. Sve to Nisu znali. I nema toga sahaba koji je poznao sve hadise i sve postupke sa sunne. To je nemoguće. I najvičeniji od nje nisu to poznavali. Sve znam, nisu znali znači za tu sebe. Ono mi navodi da je Ebu Horeire kazao autor suprot o tome i ubej do sad. Ima od Ebu Horeire da je govorio o učenju Fatihe u namazi i tako dalje. Da li je Ebu Horeire negdje jasno rekao da nije priznat takav takvom rećaku? Ne. Volio bi autor spomenuo izbore ovdje da znamo znači odakle je uzeo mišljenja ovih ashaba. U svakom slučaju ostaje posljedno to od svojice ashaba da to čini. Ali imamo zabel. Pa ispravno da čovjek neće činiti šta? Ruku prije Mezuju sa. I dokaz tome je, ne, dokaz tome se da dokazaj da je poslanik pa rekao, šta stignete, klanjajte, a šta da prođe, ja klanjajte. Ja nisam stigao, kad uđem u džamiju, nisam stigao da, da sapa. U poslanikovu sa osam u džamiju, kad uđeš, onda ćeš još deset minuta hodati negdje gore, ako nema puno ljudi, uđeš pa do budu. Da su koji sami pušu ili, ili u harem i tako da. Znači, pa nećeš odmah stići, znači, na taj prekrat. Pa se riječi poslanika sa osam, šta stignete, sanjajte, a šta vas prođe, nasanjajte, ukazuju da ti kada dođeš u sapu, ili kaže neko, kada odas neko dođe na namazi, zatekne imama, neko čini ono kako čini imam. Znači dođeš, sad staneš, našao ti imamo određeno položaj, činiš kao što čini imam. Tako, Allahu te alalem da, pored, znači, to zašto mi cijenimo, znači, uvažavamo postupci od sada, poslanika, sallallahu alaihi sallame, no međutim, ako se to sve sa sunnetom, mi ih uvažavamo i cijenimo, ali ne možemo ih prihvatiti, ne smijemo ih staviti ispred sunnata Rasulullaha, sallallahu alaihi sallam. Dalje, Rekli smo, ako stigne na ruku, da je stikao šta na jedan, rekli. Šta znači stigao na ruku? Ovo je sada, stvori, imamo osnovu, ako stigne na ruku, stigao. Red. Ali šta znači stigao na ruku? U nema se ne razilazi da je vidat u, ha, u haranu zabranjeno. U redu. Međutim, stvorite da li određena stvar vidat ili nije. U redu. Pa nekad neko od uleme dozvoli stvar, za to mi kažemo bidat. I kažemo, da je Alim dozvolio bidat. To je pogrešno. On nije dozvolio bidat. To kod njega nije šta? To kod njega nije bidat. To je kod njega stvar koja ima osnove, s ove ili s one strane. Pa je razlika u tome da neko dozvoli bidat, da kaže, jeste ovaj bidat, on bi ja ga dozvoljava, i da kaže, ova stvar u osnovi se može kratiti, nema smetiti. Pa je možda dozvolio bidat, smatrajući ga čime lijepim postupkom ili sunnetom ako ima hadis i tako dalje. Znači, ne razilaze se u osnovi, ali se razilaze u čemu? U srbe, dakle, ovdje se u nama koja kaže, imam četiri mesaba, da je čovjek stižući na ruku, stigao na taj rečak, razilaze što znači stići na ruku, je li redu? Pa kažu jedni, stići na ruku znači da stigneš ovaj, a, za imamom, znači stigneš za imamom, prije nego što da se stigneš ti za imamom i da se smiriš sa imamom. Imam je na ruku, smiren i ti si stigao i smirio se kao što je imam smiren. I nakon toga se kupa šta? Vrat. Imam pa muk tebi. Da drugi kažu, bitno je da ti dođeš. Bitno je da ti dođeš i da se smiriš na ruku i nakon toga da se digneš, a nije bitno znači smirivanje imama. Sad kako sam prije digao, nije bitno. No, međutim, no, ispravno mišljenje da čovjek mora bar jedan put otići, bar jedan put kazati Subhane Rabbi El Azim, prije nego što imam, digne glavu. To je minimum da jedan put kažeš Subhane Rabbi El Azim, ali ne, ne, ne da kažeš, nego da boraviš u tome šta, vaktu na gdje? Na ruku. Jer taj izgovor nije šta? Rukni. Nego je boravak na tome rukni. A šta to zna? Znači da si se smirio da bi taj ukljub bio priznat, da znači da možeš jedan put kazati Subhana Rabbi Al-Azim. To je znači prilike i nakon toga se, a sada to što ću izgovoriti, nakon toga se diže i ti ne bi stigao na taj rekat, iako kažemo postoje različite mišlje. No međutim, ako čovjek dođe i kaže Allahu Akbar, ruku ide, a vidjet ćemo, vidjet ćemo izgovora takdira, i jedan ruku, subhana rabbi la i sumnja ga uhvati u srcu, je li stigao ili nije stigao. Ha. Imam se digao, je li on uspio izgovoriti ili nije, jer čest to je šta? Sumnja, je li stigao. Je li stavno da je stigao da nije stigao? Kakav je, šta smo govoriti, šta je ostao? Da nije, da nije stigao. Jer ostalo bio da on je išao i kazao Allah ostalo. Znači, ostalo je da šta, da još uvijek nije, jer mora se potvrti da je šta. A on ima sumnju. A prije te sumnje šta je bio? Sigo li je sigo? Pa ostaje onda da ćemo se našta na, na osnovu. Da nije sigo. A međutim, kaže neka ulema, nije tako. Oni kažu, osnova je da je sigo. Jer je osnova da je imam na ruku, i nije se digao osim sa jakinom, a ti sumnjaš da li se šta? Digao. Ti razumijete? A ti sumnjaš da li se digao, pa budući da sumnjaš da li se digao, vraćamo se na ostalo, ostalo je šta? Ja imam ruku, a jeste vidio? Ne tako nama razgovaraj, sada tu kada dođe čovjek, zaista teško može znači odrediti. No, međutim, novlja jedna tačka. To je Ko je ovdje bitan? Muktedija ili imam? Biti sedem i drugi, svakaj. Međutim, Muktedija koji je došao, on želi da stigne na I u njegovom srcu se je pojavio, znači sumnja da li je stigao. A on prije toga nije bio stigao, pa neće računati. I sigurnije da ne računa šta taj, sigurnije da ne računa da je rekao. Dobro. Čovjek kada dođe, zakasni, i nađe imama na ruku, i donese tekbir. Da li je dovoljno donese jedan tekbir ili dva? Jedan? Ja, jedan, dva. Vidit ćemo. Svi ste u pravu. Svi ste u pravu. Ko dođe i nađe imama na ruku, može učiniti jedan tekbir. I ako ću jedan tekstir stigao je na taj rukn, odnosno spada sa njega, onaj drugi tekstir. Prvi tekstir je taj tekstir koga zove šta je? Je tekstir to je hram ili je tekstir to je intekal? Tekstir za početak namaza ili tekstir za prelazak sa ruka na rukn? Za početak namaza. To je ne bušao u namaz nikako. E sada, ovdje su spojila dva tekbira, jedan je po zaređu šta? Jači i veći od drugog, jer jedan je drugi je manji. Ovaj za prelazak sa stojanja, za ruku je manji, on je vađiv. Dok je ovaj prvi ulazak, on je šta? Fard, on je rukni namaz. Kad se dva ibadeta spoje, iste vrste, i nema mogućnosti da čovjek izgovori oba dva, onda može spojiti šta ta dva ibadeta. Međutim, nema sumnje da je bolje i preče da je sabaha. Kad kaže Allahu Ekber, počin tekbir. Allahu Ekber, ide na ruku. To je preče i bolje. No, međutim, mora donijeti taj tekbir i iz stojaćeg položaja. Mora donijeti ga da stoji. Znači, ne da kaže Allahu Ekber i većinje na ruku. To je negativno, to je neispravno. Mora donijeti, znači, taj tekbir dok stoji tijel. Da kaže Allahu ekber. I onda ili Allahu ekber. I na kraju, znači kad izgovara drugi dio ekber, da krene, ne valja, ne ispravno. Mora stojati Allahu ekber. Allah. Znači da ga izgovori dok stoji. Jer je to mjesto gdje se izgovara šta počinje tekstu. Ja ću vam pročitati samo kratko od učenjaka iz knjige Kalu Mubin, Kjahtar Musallim, Ova knjiga, znači, kompletna govori o greškama klanjača. Sve je o greškama klanjača od, znači, odjeće pa do iza zikra i džume. Sve ga, znači, o greškama samo klanjača koje čine po pogledanju ono, jako, jako lijepo poredano i ova je knjiga štampana u preko 500.000 primjera. Pola miliona primjera kada se da štampa. 500.000. I stalno se štampa i nikada je trajane. Nije prevedena. Nije prevedena na naš jezik, ne bi Allah dao da neko prevede, ovo je napisao Mešuri Muhammed Salman, jedan od ovaj, najpoznatijih učenika šeha Albanija, zaista je ovaj objedinio ovo pitanje. Pa ćemo ja sam počitati što je spominjao kada je govorio greškama namaza, u to je glavno, znači čovjeka koji zakasni. Kaže <clears throat> da je obavljeno čovjeku <clears throat> da donese tekbir dok stoji. Kaže, ako bi ga donosio kada prelazi na ruku, kaže, to je suprotno riječima poslanika, sallallahu alaihi sallam, i za kumte li salati sa kebir, kada ustaneš na namaz, donesi tekbir. Znate kada je onoga čovjeka poučavao namazu, se brzo slanjao, kaže mu, kada ustaneš na namaz, i za kumte, kaim, stojiš, donesi šta? Tekbir, pa tekbir donesi kako? Kada čovjek stoji. Tako se zaključuje iz hadisa, tako? Pa kaže, tekir će biti dok čovjek stoji, a neće biti dok prolazi, znači, ta ruka na ruku. I kaže ovdje, autor, kaže većina islamskih učenjaka od papiha, da je vađiv čovjeka da donese tekbir dok stoji. Kaže nam novi, mora donijeti početni tekbir, ovo je zašto njegovom djelom međmu, kaže mora doneti u početni tekbir dok je u stajaćem položaju. Isto tako kaže Muktedija koji je stigao imama na ruku. Znači, kada stigneš imama na ruku, moraš doneti tekbir u, staja, u stajaćem položaju. I to kaže, mora sve jedan harf tog tekbira biti izgovoren dok stojiš. Pogledajte prekrizno objašnjenje. Može neka kaži Allahu ekber, ar, i već krenuo je, tako. Na zadnja dva harfa krenuo. Ne. Čak ti harfa na pizdoru dok stojiš. Kaže, pa ako dođe sa jednim harfom, a nije na kijamu, nije, znači, stojećem položaju, nije, kaže, počeo sa namazom i tako. Kada je u pitanju stvari, bila hila, bez razilaženja među islamskim učenom. Po koncensu, šta nije stigao na kada je u pitanju koji namaz? Farid. Ema kaže, što se tiče sunneta, to ima razilaženje. Neka u namaz, što se tiče sunneta, bila znači fleksibilnija. Ali kaže farid, samo jedan harf, ako nije izgovorio da stoji, i možete vidjeti koliko se greška prave u tome. Čovjek požuli da stigne i izgovara šta? Sve ti bih da će to biti krenuo. Znači nije nikako ušao u namaz, kaže na ovih sto, konsensus islamski učinu. Kaže Ibu Kudame, Ibn Kudame, poznati ambelijski pravnik, pravnik u svom dijelu Al-Mubni, kaže Dužan je čovjek koji zakasne na namaz za 90 tekbir dok je u stajačem položaju. Kaže, a ako učini ruku, ako učini tekbir na ruku, ili jedan dio tekbira dok se je pobio, kaže, nije, nije ušao u namaz. Kaže, jer je donio taj tekstir na mjesto na kome ga ne treba šta. To nas uredi, nam pojavi. Kad bi čovjek učinio, ne bi na kijam proučio fatihu, nego je na ruku i proučio fatihu. Sam ustavno fatihu. Molim? Nije. Fatiha. Je li ustavno fatiha kao rukni? Nije, zašto? Zato što je nije proučio na mjesto na kome treba da je proučio. Kada bi ljudi, svabda, sa Evropa i svijet pokupili se u mjesecu Safaru, ili mjesecu je bio na uvoli i otišli i obavili hađu. Istan hađ. Po sunnetu sve, znači ništa propustili ne bi. Istan hađ. I cijelo u života kad čako činio hađ, ne mogu samo kaznu za to, zato su zavoljene šta. Kad planio Bajram, nako, u sred ljeta, sad čovjek kaže da planja Bajram, može biti samo šta? Griješan, jer je to ismijavanje sa vjerom. Namaz ima svoje Znači, te stvari nisu savremena, tako je ovo. Učenje Fatihe na kijamu, nije na ruku. Ne može je početi dok vira je kako, sljedećem položaju. Znači, da razumijemo, zbog čega u nama bila stroga, kada je u pitanju ne kaže, pa dobro, zbog čega on je donio početni tek jer sam da jeste malo predio, nije se toliko strašno. To je se tako strašno. Jer nije taj donio početni tek na mjestu gdje ga teda šta? Donijeti. Kaže, potom će donijeti, kaže, drugi tekbir za ruku. Kaže, prvi neka bude za ulazak u namaz, a drugi za, za ruku. Kaže, ima mali Al-Qari, poznati znači hanefijski učenjak, kaže da donese tekbir u stanju previjanja, dok se previja polako. Kaže, kao što štine mnoge neznalice, kaže nije ušao u namaz nikak. Kaže jer je obaveza čovjek koji može donijeti tekbir vrlo za po namazu stajećem položaju da ga znači da ga donese u tome položaju. Kaže pa kako je onda sa onima ako nije dozvore se čovjek predi, a kako je sa onima kada je koji ide na ruku i onda donese tekbir. Prvo učinu ruku šta je onda donese tekbir. Kaže tako mu se nećemo se znači brojati Kaže, a ako donese početni tekbir, već stoji. Pa ode na ruku, a ne izgovori tekbir za prelazak sa rukua, sa, sa pijama na ruku, kaže namaz mu je ispravan, ali je nekru počinio. Ovo što smo ali je šta bolje da, tako se čovjek bolje da počinio. Pitanje šehe Ibn Baz, rahimahullahu ta'ala, pa pa jebe salam. Kaže, ako dođe muktedija za imamom koji na ruku da li će donijeti jedan ili dva tekbira. Pa je kaže, bolje je i preće. I strane da se dva tekbira. No međutim, kaže, ulaz tekbir za ulazak u namaz, koji zove tekbir za hram je ruk namaza. I mora donijeti, znači ga ustaja čem položaju. A drugi će donositi, kaže, kada prelazi, znači, na ruku. Kaže, ako se boji da će ga proći, da će ga proći taj prekjat. Ako izgovori dva tekvira, neće stići. Kaže, onda je ispravnije mišljenje kod islamskih učenjaka da donese jedan tekvir. Odnosno da mu dozvore da donese šta? Jedan tekvir. Kaže, ovo je stav džumhura. Ibn Baz kaže da je ustav džumhura ovaj. I rekao je kod učenjaka stari Zuhri, Hadi Zuhri, i rekao je da je Sa'id ibn Musayyib da uzai imame će drugi da je ome stavio tekfir jedan dobar. No, međutim, ovdje se čini jedna greška. To je da ljudi kažu, oni su tekfir, kažu Allah Akbar i ležu ruku. I onda kažu, Allahu Akbar idu na ruku. Nema potrebe da idu ruku. Jer ruke se vežu kada ima ferajet, kada ima učenje. Ovdje nema učenja. ti se on rekao Allah hojter, ideš odmah šta na drugi, na drugi ruku. Tako da, nema tako da ovdje vezi. Dalje, hoće li imam sačekati kada je na ruku nekoga ko ulazi, vidi da su ljudi za sastavljeni žure, da stignu u sat, hoće li sačekat ili ih neće čekat? Kada sad sigurno? Znači, to je jasno. No međutim, da li će čovjek ovaj, da li je imamo legitimno da sačka, da sačka da čovjek uđe i da pristigne na taj rekat. Nema smetnje imamo da sačka muktedniju tim da ne smije opteretiti šta? Druge sanjače. Jer je došlo vjerodostanom hadisu koga drže Bukhari i Muslim od Ebu Katarja radijallahu anhu da je poslanik sallallahu alaihi sallam je okrezao prvi rekat više nego drugi i učio bi na njemu na svakom rekatu po fatihu i suru. A na druga dva rekata učio samo fatihu. I tako kaže isto i kindiju namaz. I kaže to smatrali smo da on to čini da budu stigli na šta na prvi. Jer kad otegne imam prvi rekat, I tako je radio, kaže, da bi čovjek mogao završiti sa jelom koje je počeo i da ode da obavi posebno su što je da stavlja da ode sinje na štana. Prvi rekao. Čovjek jede i čuje i kamet. Završi jelo. Ode obavi potrebe koje ima, abdesti se i dođe stigne opet našta na prvi rekat. Klina na prvi rekat. Kod nas je možda stigla na zikr ili ili. Ili ili. I to je pitanje veliko i to bi morao dožuriti sa jelom jelom. Tako je znači, to je ovo prvi rekat da bi bili šta? Stigli na taj namaz. Pa otezanje prvog rekiata da ljudi stigli, na što ukazuje? Da je to vid ovaj čekanja sada. Konjača koji su zakasnila, tako? Pa isto je na ruku, kad se ruku da ga tečkaš. No, međutim, ne smije zbog toga prstu džemat. Imaš i za sebe djeda, ono stari, nisu dali to dugo biti na ruku i tako da. Ili mi je to opterećenje? Jer opterećenje je jednom čovju. Nećeš zbog toga čekati nikoga da uzmeš. Ne možeš normalno, ko je stigao, stigao, ko nije stigao, pa kaže poslani pa nešta. Tako ne, ono što nisi stigao. Znači ovdje nema smetnje, no međutim, mora se imati obziru šta? Da ima drugi sanjači koji su prošli na vrijeme i koji su preći da da je sada njihovo pravo, ako nisu sami da sačkaju. Onda druga stvar, da nekad tu u džamijama, kod nas ljudi manje kasni. Kod nas ima slučaj, znači da čovjek uđe u džamiju, vidi da su ljudi namazi, i vrati se na sada. Kasni slučaj, ne zna čovjek kako da pristije, on misle, a to je zakasnio sa imanom na namaz, gotovo, više ne mogu ići u namaz. I vrati se kući. Takvim slučajima ima puno, znam ovaj mjesta u kojima ima, ovaj, se to dešava, ne znamo ovdje, ne sve to staraju, no međutim, znam, znači mi je sad da ljudi ne znaju te propise i ne znaju na kranjavu. Sada da se vrati. Pa, ovaj, sad ću znači, znači, ali kažem da bila problem tamo gdje ljudi puno kasno, ulazi jedan, pa drugi, pa treći, znači, pa opet grupa, pa grupa. Kako će imam, kako će se kako je? Sve znači, ako čuješ čovjeka, u arapskom svijetu ima običaj jedan, ružan običaj, tako. Čovjek koji zakasni ima ako ima ključeve u džepu, ono ovako zeta, ono, ili stare. Da pa imam zna da je on šta, da on dolazi, da čeka. Zeta, znači ide preko džani, ide dok čuješ, ovaj da neko ključe ima trese i udara, zna da je neko za kasnije imamu, kaže, neko bi nama sačka, a neko neće da čeka. Neko neće da čeka. Uđutim, to je ružan običaj, jer ti me ometaš druge polijače, znači svako ti možda sto ljudi ili 50 koji su za mora znati da ti za kasnije i da neko ulazi sada jedna bitna ličnost koji je važna da imamo sačka i tako dalje. To je ovaj, to je pogrešno. Pa ako ga sačka da stigne na taj rekat, lijepo je postupio, tim kažemo da ne, da ne učini poteškoći drugim stanjačima, to je stav imama Šafi, imama Ahmeda i Saka. To je stav, znači, to je veliki imama koji su dozvoli, znači, koji su dozvoli da se sačka stanjač u ovome stavu. Tako ovdje mi još neka pitanja koja se tiču nema do džemaka, koja su bitna i ovaj, klanjaš će ranije ili kasnije susresti sa njima, znači nužno se ima pogovori, to govori, i sve na našem narednom druženju, da će Allah te barak da tamo nas sluči našoj vjeri, sunet poslanika sallallahu alaihi sallam, da nas učiti na istini, popravi naše stanje, stanje naših porodica, stanje muslimanskog umeta. Allah te barak صلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه. استوديو كاسر pripremio je za vas širok izbor audio i video izdanja islamskog sadržaja. Potrebne informacije možete dobiti na kontakt adresi Kellergasse 12 4020 Linz, Austrija ili na web portalu www.kevser-linz.com الأبات وعدت قوانا بعزم الأبات آه يا من تسامى وخلى المنام جرى العمر يمضي ورا من صراما